Rujak lawang diinep ditrombo luar Hei, kaya kentrung arek. Aku nginep ana sing ngajak dene ketangkep becane awak. Ngono-ngono iku wis jodhone. Cekintung wak kemat petuntang petuntung watu e kumat. Kiri Kiri, Jet Guy. kaya arek wedok cek tambah merah aku pian kulur wis tau kisinan go arek wedok karepku tak jak manganan aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel prasa kuru makan mulo betiku pancen Kan kancaku kabeh podo alok alo aku iki dulur poko ewedo ono bedes di pukuri ae erungku wis mau जाता है और rai jin juga rejek anjen aku rai gedek yes yes ini gak kulina ya angin ini gak turunan gak turunan wong gendeng ya gak iso ngomong tok gak ngombe ya kecut sir-siran tok gak ganti kawin ya selok peo kalau mangkelan biasa guyon guyon mangkelan marai gelis Lho nek aku gak tau mangkelan tambah suwe, tambah koyo pecut awakku yo han. <laughs> tak cicilane titik-titik. Heeh. Eh, alon dhisik. dengar bisa gembira dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran tapi awas yang punya kenalan nanti akhirnya jadi penasaran godhong kelor wong dulur ipe kok diuyai saenak dadi bujangan sing tak kepuk kancinge lawan yen ate ate aku seeling areke ayu kate encil kuning tampian wong tanang mele-mele nandhi bareng oleh bojo cacak pensiunan maling tapi iseku tapi wis insap mari ngapa barang kang wahab gawa duit black pole mejam papat bareng disuntek tata liru tutupi, kecap namung semanten sairan kula cae lan boten polong ka harap bedane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane penting priyang gak karuan iki. ya apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndase ireng. Mari nunggu dhare wedok digepuki bapakne. Wis akibat kuro kandas ae. Mari <laughs> Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kok le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho, halo. Hey. Eh? <laughs> Kartola. Tekon ndi, Rek? Hah? Tekon ndi? Pas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wong-wong iku. ngamun. mudun teko ndi ngono? Kapal terbang. Loh, numpak motor mulu. Wah, kaya-kaya kon lo. Lho kok iso numpak motor mulu ku asale apa? Lho, aku lak danginan Jakarta. Melok apa iki? Lho, lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Kon <laughs> <laughs> Lha apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa? Iku lho, sepak bola. Oh, bal-balan. Lho lho lho. Olahraga iku penting banyak nih. Mama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono. Oh, kok kene gak ono? Tonggo ae gak sing krungu. Paling sing akeh 20 sempu kono ya. Apa niku? Kon kayak cilik durung tau mimisen ya. Lha apa mimisen iku? Aku tek ana kono lak malah dadi wong buaan. Bareng bareng pertandingan ya apa? Wah, dah dah wes. Bareng Oh, iki priene dunekno pit pit pit. Kon dadi apa sih? Wis, iki lho ngarepe gul iku dadi ...dablek iki lho. <laughs> apa? Tablet. Wis ngarane wis mencel kabeh, ngono bek. Ah, iya kaya lambemu iku wis. Oh, terus ya apa terus? Bareng bal diguir mungsuh aku tenang. Wah, wis tenang kalem. Tenang kalem, tenang tak lirik. Kok iso tenang lah apa? Ya, aku kaliren. <laughs> Lah kon niku. Lah gak mangan dhisik. Slae delok slae bal. Oh, bareng bal dikiring? Bareng bal dikiring, dikiring tak colong. Oh, kok kena ndi? Kena pacar <laughs> Lah bal kok colong iki? Yo iki kono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring tak giring tak giring. Terus Oh, hmm, kowe tak saduk mau kupalang oh, wong surat apa kowe. Oh. Iku mlebu nang ndi iku? Nang nang nggonku <laughs> Lah bunuh diri kon niku. Wis bareng penonton ambek rombong aku aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni isin. lawan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Bareng kok kamplengi? Wah wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur, tawur aku dibanting digepuki. Iya. Ndejak bantal terus ngelilir ngono. Kon mangi ipi ta? Ipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Wong ngomong meteng-meteng dadak ngipi, mane-mane lek ngomongi ipene dhisikno. Ana ah, tak ipene dhisik kon. Mulane untung wis gawe iku cepo ten pisan, cegak angel lek ngomong. Ya mbola oh, soalnya gak nak cendeloni ya. Wah, kon iku. Eh, omahmu kok bangun? Oh, buru ae tak bangun. Wah, dadi bangun kocone, kocok apa iku? Eh, plastik. <laughs> Lah kocok plastik ya wis. Ngomongmu kocok biasa. Kan tak delok menjero wae tuh kamar telu. Telu. Sisi tuh kamar apa? Ruangan tamu. sing sitok kamar tidur sing mburi dhewe sing peteng eh, kamar masjid lho lho oh. lho kenapa kon kamar apa kamar masjid itu gendeng awan niku oh kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang kok menawa nek tamu-tamu nginep lemari ning wake yo temen lemari wesi kaya oh, apa sing lemari waja eh <laughs> lemari waja Lha malah dadi wong penjara. <laughs> Sing tak tuku iku sing ukir-ukiran lolo ya. Bareng dibuka waduh. Wah, temenan lho. Mambu curut tok nuun. <laughs> Di rumah sama oleh kulele. <laughs> Gak ngono. Lu lak si anyar ah, tadi. Anyar. Warung tak delok wah kunjeru warna ni opo. Wis gombal opo sing kaono dukun iku. Kenapa nyusu tak ya opo ni? Heh? lho aku jange mau kepethuk kok ora sarasene. Lha apa? Wong kepethuk meneng jengkelno ati rek. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang mburi. Iya. Dapurmu elek. Yo yang ini iki lho. Dapurmu elek dapurmu. Heh? Wong jange gak murang-muring malih murang-muring. Lha apa? Ya dapurmu dhewe. Ngomong-ngomong. Kok murang-muring apa? lho Gak murang-muring. Omahmu sing arep kok bangun. Tak bangun. Sayange bareng tak dok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Ya, Pak. Dapurmu wis menen. Kadang monggo umpama dapurmu tak botong ngono ya. Kita sing kok masuk dapur iku apa sih? Lho, ya raiku iki. Oh, wong desit. Oh, iya kon wong kutip. Nek cara kutheku dapur, nek cara ku pawon. Eh, pawon nah. Ojo kate dapur lho wis pawon ngono lho. Cara biasa. Iya, bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? yo karepku iki yo nek iso ya awan nyambut gawe sore objek amel aku mari temen tak objek ah sore iya yes, sapit ae belum <laughs> sapit mola lha lha apa durung nyambut gawe sprinting printing iku anu sate iku embo nek ngono nyambi sate eh. yo sing penting lah yo asile alo. lo nek iku gak gelem ayo golek belung ae lho kaya apa? Lho belum lo larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho hmm. sak kilo go nang luar negeri. Engko tadi sik. Dodol sawah ae. Kok baru sak kilo kirim nang luar negeri. Ongko hmm. siku perang juta. Ya diglumpukno dhisik. Hmm. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik disuweki marno ditambal maneh, ya. Dikira Iya, lah malah bongkar pasang mesin. ya di dikai betoan, saya gak ketoro lek wong golek belung ngono lho. Ah, iya. Iya, iya. Iya. Delem aku delem wis. Soale ngene lho, golek belung pancene enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan. Di dalam gonmu tulung dino wis nglumpuk pisan. Tonggo buyar. Lha <laughs> apa tonggo buyar iki? Ya apa delok ambune. Ngomong amu kan iku. Wedi kon iki diprotes karo tonggo-tonggo ta? Mengganggu kesehatan tonggo. Ya izin. Bilane lo. Ndolek balung sama izin iki lho. Lah jaga batine akeh gak apa-apa ta? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni. Iya. Wedi apa kon? Ah, kirik ya. Wedi apane mbere kirik? Yo omong ngamu kon niku. Lah, kirik ayo gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik, ngapokno carane ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Ha. Ah. Nek wis tengah ngantuk yo. Iya. Buntute batek seret-seret. Kawan <laughs> iki yang kawan. Kawani. Kalau yen kon cilik durung tau diculek wong seprapat <laughs> ngono. Lha apa? Omong amun. Eh? Nyatek nyatek. Oh, sak ngene wis. Karani. Kaya bengi. Nah, mbo. Ana mburine jagal biasanya ana belungi sapi ya. Tempoli sapi. Dikono mesti akeh kere. Iya. Lah ana situ ae gak apa-apa. Menang awakmu. Iya, iya. Tuku daging sak kilo ya, uncalno jabane pager. dulu durung oleh balung iku torok dhisik. <laughs> Lho, lho. Lho, gak ngono lah gedhe asile belung karo karo daging. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kon. Lho carane tak dudukno. Lek pancene dhuwit ku akeh belunge yo. Tuku daging sak kilo diuncalno nang jabane pager. Jabane pager ditampani kirik. Milih ndi? Kirik iku daging karo belung. Oh, omong hmm. amun. Yo milih pilih daginge. Mencolot nang jabane pager belung jereten sret lho. Oh, lek kon. Iya. Belung tarik tak siret sret. Iya. wong kere iku nanti ndelok daging iku kaya ngon besual-besual iya daging entek iya aku lho <laughs> ngomong apa. kan diuber iya lho ya melayu lho lho ambekan gak nututi pedi numplek tak kan iya apa Nek, kan nanti ini katikan nek kan dekemo barek ngerengo Aku ngerem. Iya. Kiri-i ngerem. Iya. Kegrimisan. Iya. Ono uang direkiri. Iya. Aku katut. Iya. Ngomong-ngomong. Hmm. Dilebok no di kamar. Beleng. Iya. Apaan ilak dikekah karo. Ngomong-ngomong. kau ni kus. opo apa wari. Jangan bikin sembarang kok kak. Gelem ini. Kau ni ngajak loro kan ini. Hei, eh, halo. Oh, sabari. Waduh, menawar amat kartolo. iya Sopo rek sepurane ae. Apa? Aku gak iso metu kon sebab omahku iki ada kutho. Iya, kene desa ndek. Iya, cangenang kutho lak ngliwati alas ah. Iya. Ate iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan. Wong oh, menungso kok wedi karo kewan sih, Lho iya pada umume alas iki ora akeh tawon dah Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek tawon gak wedi macan. Iya. Macan kok? Lho macan galak-galak loh. Dari wong tutung ngene, ri. kon kok nek liwat talas kepethuk macan macan lak gereng ah. iya ngentangan wong mesti gereng iya karene wong tua-tua disik ono gereng disik. iya bener iya mesti macan iki melayu wedi aku kono gereng aku gereng oh. iya wah wah macan melayu iya bareng ngono macan iki melayu kepethuk oh. tawon iya apa ambek tawon lho padha umume tawon lak ngentup ngentup lah nek wis wong dientup tawon lho entup entup lak kari ya iya Entupen. Eh, tak bales. Iya, balesen. Tak entup. Entupen. Lah nek entup ku kari. Eh, enak kon enak gak duwe entup kon. Oh, mawari. Lah apa entupe wong sok kari. Bareng cak iki kepeduk kon lho. Ambek menawar cek dadi-dadi mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no. Oke salah ae wis. Kok dadi kon salah. Kok nek salah ae ngomong mencake salah Mampu ngira mari melekan. Mulane kok rada ngantuk iki. Iya, melekan iku apa? Wakjo nglairno iki. Lho, putune wakjo nglairno. Sing wedo. Oh iya. Nglairno rek, masalah. Oh, oh, rupa arek. Hmm. Eh, Ini perasaan rupa janggel. Lha nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kok gak melekan, Lur? Arek iki durung di garis wong ya, Pak. Kok gak melekan? Oh, kon odur. Oh, melekan ruame rek. ana apa ae nduk waduh nduk kono pengasa otak ono sing sekak iya kudu sing karambol ono sing tetetan ono sing ngantuk ono sing keras <laughs> ngantuk ya apa sih ono sing ngantuk wis wis mulai anu kepinginane antarane nduk kono badean rek eh badhe aku situk kan sing bati Lho, kan tak sejarah iki. Panjenengan ya? Apa sih padhamu? Maratuane Munawar mati merotoli. <laughs> Soale tak badhe gak iso mbadi padhe aku. Kon iki durung tau dicakar sama marang sing <laughs> ngene. Kon iku lapo ya. Kon iku lapo? Kon ngomong pribadi lah apa mertua Kon elok-elokno iki. Soale mbadi badhe aku gak iso. Ya apa sih badhamu? Segarai ah, ngene. ngene tak badhe ya. Iya iya sih. Nek iso tak buruhi sepeda sing iringane oma tak centel sing kanuk bahan iki kok pek. Tuh, sepeda colongan iki. Colongan ta. sepeda, sepeda ku dhewe. Oh, dudu sing dhisik asih tadi Ya, Ayo, badin ya. Wis, ayo. Tiba sami gocer gak iso sambat to apa? Ayo. Tukang becak kudanan. Waduh, waduh sambat. Kok ini ngablok ayo badimu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu. Oh, gak iso. Cek iso sambat. Wong kulak pohong. Eh? Wong kulak pohong. Gak iso. Wis katok. Tentara terjun. Waduh, kok niku badimu ngawur. Apa? Katok, katok, katok. Apa? tiba sampe gocer ka sambat iku munu arek bayi lho arek bayi arek iya arek bayi ayo tiba dies kebentuk sampe gocer paling ya Tumon kon ato ato lho. Ya kalahku karo bayi to. Hmm. Ayo badin badhe aku. Hmm. Wotok ae wis. Apa wis? Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguaki? Lho, iku sing dodol gendeng. Lho gak cocok. Oh, cocok. Soale gak payu, gak cocok. Katok hmm. cocok, katok apa? Mergo iku barang colongan. <laughs> Wah, badan apa barang colongan. Iki lho badan sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Gak iso. Ya kon sing meliru. Ayo, papa. Gak iso. Takon wong sak menika enek sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8. Lho, iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Oh, iso sapi sikile 8. Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? Papat. Lho, teko ngarep loro, loro. Teko ngarep loro. Iya. Hmm. Teko mburi? Loro. Piro pisan? Papat. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo sapi sikile 8 kare. Gak kon iki, gak ngono ne gendeng teko turu nang takon iki. Anjen wolu kok ajakno. Oh, ah, ngono srekalan ten iku. Petik ae sikile pira wis? Petik ya loro. Ka iso. Lho. Loro. Ka iso sekolah ilmu hewan penting iku. Loro. Ka iso. Ka pira? 6. Ora iso. Nang pitik 3. Oh iya lah. Pitik iku telu ngiyut. Tambahno loro dadi sikile sedinah. Pitik telu. Oh iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. <laughs> gak iso. Gak iso nyasar-nyasar. Ayo, dik kedasan kisinan to kok. Iwak botokan. Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok. Ah, iwak lentuh. Gak iso. Iku lak bareng opo iku gak bernyawa iku. Ayo. Iwak apa? Iwak apa sih enggak iso ngalor ngidul ngulon ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. <laughs> Wah, wis kan iki rusak, rusak. Gak, kon kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon iki jengkel no ati kon iki. Wong badan ngono dipamerno kancane. Salahku karo kecepit. Wis ta, ngene lho, wong ojo aja guyon ae sing penting nyambut gawe nyambut gawe panjenengan rek sebab nyambut gawe iku lek panjen temen lho hmm. dadi lan enake ojo sampe nyeleweng ya dadi kan mau nyambut gawe blas yo wes aku bendino nyambut gawe yo tapi tapi aku lak lak dolek objek aja aku takon ta kon wis kawin yo wes ri Ya wong bojomu duduk gudel. Oh. Ngene iki lho. Wong takonmu sengak kon iki. Lho, wong iku ya nek rabe wong iku umur 17 ke Lah nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anake wis akeh iki masuk kon. Wah, kon entuk tok karo le. Ya terhitung ya rabi wong. Oh, ya nek ya nek piran? Oh, 6. Hah? 6 kok ora ana. Jarine 5. Kon aja silep ta. Oh, mati sitok. Oh, mati loro. Tak ikak. <laughs> Padahal wis sapi lanang nek cindil ae dicak. Arek durung tau dipermak wong iki kok. Yo, kok menawa mati nyabrang terus seterak sebur. sapa ro. Gak tau nyabrang. Ah, tapi anake arek iki. Kateng-kateng e. Hebat hebat. Oh, temen. Iya wong iki titisan jagone ngene iki lak turunan horn ae. Tapi cucuke gak ono. <laughs> Aja mah cocok untune lek gripis kabeh. Nek dek orene tak abluk kon. <laughs> tapi anake tapi sing loro ngene dijago loncene turunan lho sing lanang sing kembar Iya. Oh, sing situk gondol situk gondol. nek sing gondol ku areke tingkae tapi besok pinter Oh, cerdas paling enggak wis besok pilot tapi lek sing gondrong ku meneng meneng besok lek gede paling enggak rasane ku gendeng <laughs> iya omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngono, lincahe nemen. Oh. Kon wis ngono kok jare garu kon. Lho, alah sing wedok iku lah sing nemen. Cepet ya, Erna. Iya, waduh mbisi nang golek dhuwit cepet iku. Oh, lho. Apa lek gak cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono yo oleh bumbu, oleh klotok. Oleh uyah. Oh, terus tak gawe nang omahmu ngono. Tak ngembis lah. Oh, lho, apa? Tapi sing penting konco jok manggelan. bab arek gak mesti kadang-kadang cilikane ngono gede-gede dadi wong sing ha sing pinter lah sapa loh wong iso ngengeri bareng wong tuwa hmm. sembarang lek saka turunan titisan mesti ngono iya titisan kaya awake dhewe masak ro awakmu gak mau biyen lahir turune pahlawan di Ponegoro sapa loh Lah masih aku lah. Iya. Lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu lah karo karo wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki koyo ngene biyen turune ngembang. <laughs> Enggak kok niku wis apa yo bojone. Waduh. Dendi. Oh, gak tau metu. Nih, ah, ya gak iso metu wong gak ngerti sego tamu. <laughs> Welek nemen iku. Kok tak dhisik. Rumah samu bojoku ku apem ngono ta? Lho, maksudnya... Kok sego tamu? Kok jajan bojone Kartolo? Karto lejakan bojo ni lancap irungin bangir. Iya. Bojo mirungin kaya manuk betet. Arwar. Ibu asalin tak ya mereka tak kerikiti ya. Tau metu. Oh kalian metu aja nih. Tau metu sebuah isan warna. Tubruk berkiri. Mbah sampe tutuk dinding mbung <laughs> apa iki? Enggak anake, eh, omong kene. <laughs> Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macak iki. Oh, lek macak. Tau macak iki klopo tangan isi ewil bareng. Gendeng ah. <laughs> Nyandang nganggo iki lho lho. Oh, berai ta, berai. Oh, nek budal rapat PKK bareng yo. Kuwi dari e kuning, rambi e kuning, kudungi kuning. Untune kuning. Kon niku tapi nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Lah anu loro. Rono bengi titik limo. Lho nek para nek para esuk sama selikur. Iya. Ora male keceput rek ilang. Tapi nek masang sanggul iku gak tu menang gede nyeneng nang. Cilik-cilik tak keceput-ceput tadi rambut arang ya. Iya. Wapang sisa nek mlakune nang andi langkar akan kudu. Kayak iku lho nyit-nyite lho. Tapi depe malik mesti ngono, entah ani oh. malik bisa nih. Ah, iya paling celiker. Sing tak erani bojoku nek brai kebajut. Napa? Jam papat esuk jangan budal rapat jam 7. Wis tangi. Ngono apa? Jarku blak, bluk ndeplok grepung ta. Gak ngerti nek gepuki gelungane. <laughs> Wah, wis wong wedake gak apa-apa. Jane wong wedake ya seneng brai ana sing gak seneng. Ayo, mak mak. Lho lho. Iya. Iya. Di sini. Lho kon dia di sini aku. ya, aku tak dicek ya. Iya. Ayo. guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya, mari seneng susah. Eh. Penawar, hei. Ngerti ta? Aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki ya apa rek digolek wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dasan prapatan tolak-tolak kaya bido. Karek iki durung tau dikeplekno embong iki lho. <laughs> Ah, mangkel iku gak di embong ini, Rek. Di oma. Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. <laughs> Kok nyambut gawe leleran. Wis untung-untungan kan duwe bojo aku gak nyambut gawe. Ya gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak dibelanja wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nerima belanja, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek lho <laughs> wedok kon becake lho. Becak umum. Bojone sapa becake Munawar umum. Pantesen. Ya apa wae. Kunci kene kunci. Kon gak wingi, gak mang esuk, gak saiki kon kok eker kunci. <laughs> aku budal mang lewat tak tari si kon dik kunciku tak tinggal gak sampean gawa saiki kon takokno geram kok masak gejek kang ngene embong delok uang iku lho. Ya, kok nek guyu untumu ketok bareng aku. Omong apa? Yo sis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, cewek gak ono, maling. Ya. Iku mang kon tinggal nang pasar. Cewek mulur iku. Cewek kawung, ah, ono ayo mandi. Teles aku sing njupuk. Hmm, mulai. Mulai rong ngono gak gelem dadi maling. Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jopuk iku tak PP perlu e. disisam terus gare. Dipe nang endi aku wis mumet goleki gak ono. Oh, peniratan Bu. Dol yo. Gendeng. Alah apa? ngaku tak palu jitokmu kon. Kon iki wong wedok tatarsan kon iki. Aku kadung ana tunggale di entit. Omong omong Mosok nek mburi penirat, mburi. Penirat ndi. Penirat ora ana, gak ana. Kari sarungmu sing bejak kabeh iku lho. Terus apa? Kanek dae. Kayane ndi kana iku? Kanek dae. Dayo. Mbok jare Yuti mang ana sapari. Safari. Kancamu ya ibu paling. Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayoh merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. tak tinggal metu diluk tuku rokok pungkasane lepek sak tutupi dikesak panjeni sapari turunane bangsat panjenengan jangan nang kongkon ta iku Bae di kongkon sepero eh cek bareng nalinge ngono Bae liwat sapari terus sampe sing ngedol omong omong Ada wong apa ngomong tak tabok nduk kene wis saiki ngene ya apa ayo cek gak dibaleni pumpung durung ya kon mulia Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo. Saya apa? Deplu order pom, Dik. Terus saya apa? Wis, ndayo apem. Nek dadi apem. Lho, aku lak jangi metuki safari. Tak runding secara halus gak kena kasar. Siapa no kasar? Mbuh mati safari, mbuh mati safari. Oh, ya apa iku mati safari tumpuk ae. Karepmu ya apa? Ya ojo ngono dirunding sing api, tapi golek ana. Iya, iya wis. Kone gak ngaku ya, ya apa carane diurus? Sing yeah. gendah, jadi geseran. Bisa ono lho ya. Bisa ono dinumpak becak. Ka ono, mang Melayu kok. Ngandel prato tangki ae. <laughs> Niku gak ngajar ta wedok kok oh, ngandel prato iku. Bale ono lho ya. Eh, enak cepet. Cepet lengo-lengo titik gak apa-apa. Cekuyan. Iya iya. Mangkel. Iya iya. nek gak ketemu, teko mata preteli untungmu. Waduh, kawan preteli. Yo, apa arek iku? Ambek wong lanang wani ini. Gak mah itu, kan cinta rabi ini, Ah, anak ibu tak hijau ni. Ah, panjang uang nak mari bunga masih susah ibu kandungan. Apa apa, yang penting tak antai ni banyak. Halo, Wan. Luri. Ngomel licin nih pada uang indun nih. Hmm. Gak, yo kon lelak lelak. Kau ni gula apa ngomong sing tanpa rewang ini. Sak aku kata ngomong karo kon. Ngomong ngetah. Ngomong apa sih? Kon wingi bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, No, no. Cara Jawa? No. <laughs> No. Apa no? Ya nutak iku. Apa ah, perlu apa kan Mbak? Ngono, kan wingi jam 8 nang ngonku. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan aku nang pasar. Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat awang bayar. Ngomong kamu enak. <laughs> Tapi japan no bayar arisan? Iya, kan mendayar nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan. Lho. Kelangan? Iya, syukur alhamdulillah. Gendeng aku niku. lho kok iso aku mendayo terus kon iso kelangan niku dengan sendiri nih kon niku mesti nyurigai aku lho jelas sedikit akeh kon tak curigai bener. nah saya ini aku takon sing ilang pitikmu ta sewek sewek Hah? sewek sewek iya sewek siapa sewek tu ah aja guyon oh yakin ya ah lanang-lanang kok sewekan eh genjeng niku Cewek bojoku. Oh, tadi cewek bojomu. Iya. Dudu cewekmu. Duduk. Lah iya bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Hei, eh, aku melok mrombol dik kono sinu kok no aku goblok. Oh, termasuk kon iki kendaraane aku. Ya jelas, saiki tak elingno war. Apa? Sembarang iki tanpa bukti aja mesti kendaraane wong. Iki lebih berat lho, kone tak lapurno. Dukum dhewe kon, temen. Ojo ngono ri kon niku. Lah kon secara nudu terang-terangan ngene jare. Wong aku jare dari Aku mono wis wong lho, eh. Dari bojoku. Lah tembung jare ta? Iya. Tapi buktine lak gak ono. Gak ono. Eh, sapa? Buktine. buktine gak ono tapi ya ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak. Ngomong nyolong-nyolong sewek, soalnya bojoku ngeruh dikandani tombo. Lah iki aku temen. Iya. Cewekmu ilang pira sih? Loro. Iya, aku sing jero. ya. Ngono berapa jangan nangis. Ya gak nangis ngono ya montok-montok omonganmu ngono. Mewek, mewek, mewek. Gak mewek nyen potongan ini mewek ngene. Ya pancen aku sing jogo. Apa apa sih? Ya ya apa? Aku gak terima lho. Oh, gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan, kon nek iso hmm. balekno. Si aku takon, lirih cewek iso apa sih? Cewek tabung. Ah, beda pinggire. Atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng akon. Lama lek kidungan adane lodrok kae kon. Ngono kon timbangi. Oh, timbangi, timbangi. Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan. Lah oh, sepele kon gak sepele. Sepele sepele. barang sepele ya tak gawe kepalu. <laughs> Omongan. Tak gawe gede. Tak gawe gede. Kabur. Iya. Apa lapor nanti kan? Lho nang sing ndukur-ndukur. Kaya to. Lentang mendung. Ngono nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan. Nang kupingmu tak ewer-ewer kene. Sing ndukur-ndukur iku sapa? Repot nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Ya apa? Perkara sewek? Lho wong desa nek sing ngatur lapor nang Pak Lurah dhisik. Oh, Lurah. Lho ya apa? Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya? Iya. Tapi ini perkara lura, ya uga rupane luramu. Lurah anyar iki. Ha luramu ijo ta teh? Belang telon. Le, rumah samu kucing lurah kuwi. Ya, lurah sapa sih? Iya, lah Basman. Oh, Basman. Iya, Ya lah kura dik nek pancen kon lanang sejati. Basman iku umum wong meneng tapi kudu murang-muring melek. Ditenono kok nek tega mbek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek luramu. Apa? Ojok mana lura Basman siji loro telu ayo 20. nek kepethuk aku sampe nomong aku ya iya tak cokot iku kupinge lho ayo ri engko tak dhisik kon iku dua ancaman dua perkara lho sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku hmm. nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampekno nang Pak Lurah ya sampekno enten ngono kene heeh hmm. ngono nek abur barang perkara sewek ae atas itu rezekane sewek aku cek lancangi wis salah nyumbari lurah Lah nek lurah teko, aku dikecek hmm, tangisan anak bojoku omong oh, durung tak blonjo ae tambah tuwa tambah ayam, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene kuwi umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh setuju cocok aku dadi lurah. Lah umum mau dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. <laughs> Wis, wis, wis. Mbuh aku dadi lurah iki. Ojo anu kon lho. wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih sugih donya sugih ilmu iso ngilang gak iso bali <laughs> mulane mulane sembarange teko kaitane kok wis ana paribasane nandur telo cukul telo nandur pari cukul pari dan critane menungso urip nandur pari cukul alang-alang lah nyatane aku iki aku urip di desa kene temen aku gak tau geger bare wong mulane aku pilih dadi lurah Lho, semenjak dadi lurah apane? <laughs> Pembangunan luar biasa. Ojok sampak kalapik pek desa liyane. Sebab aku dadi lura lurah sono. Lura sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis wis ati omahku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating keloyong. sapa sing metik udele dodong. <laughs> Wis wis wis wis. Lah wong lurah soge, sampak kena gawe paribasan, klurek wak lurah basman saking sogene, soge cikar, soge bendi, soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sos sos sos apa kene? Ojo anu lho kon tak tak lho kon lho. Mendayo oh tak kelabok kono banyak iki kok. Ngarek kok. Sampeyan ngadeg kok lho. Lho apa? kok iki? Sampeyan ngadeg. Lho wis lho ngadeg lho. Eh? Kulo jangan kepentingan. Eh? Jadi kan ini kan kepentingan. Lu lu lu warai si opre. Kau itu mendayo tang ngerampok kau niku. Kau oh, mendayo kok trapsi lagi kaya yang ngono itu. Aku ngono lu lah ngerti. Kasih ngarani sama itu ya sinten. Ya opre warai kan ibu tuwek kesrekalan. Kau tak rani tak ya. Napa? Sing jarani umi yang mendayo nak ya. Delok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Eh, nek Pak Lurah emang nulis tau. utawa maca buku ta hmm. terus kari kula nuwun biasa enggak nek gawe gak apa ora kok seret lho kaya apa kon niku kula kadene lapor lah nek kon lapor kon seret hmm. kon lapor kon seret lak dadi lurah seretan aku oh goblok ku tak jebuk dadamu rontok jantungmu kon kok wah rek mangsa mangsane ku anakmu ta kuwi iki kok lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu hmm, putumu lucu <laughs> oh, iki oh isine ngene nggih ya Iki ngene ya kewan. Lali aku. Sak ngomong. ngomong yo. Yo, iki ngene ya. Lak jeng punawar sih. Nggih. Ha, ya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok. Kula kadang repot. Eh, dadi kene mati kempot. Ya, iku selop. Sekop. Ungkulan iki jange montrot. Ojo prisisan lo. Oh, atamu. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. <laughs> Iki lho, ngomong labimu, labimu ngomong ya apa ya apa jelas iki. Ning ngeten, Pak. Iya, iya, iya, iya. Kula enggak ada persoalan. Hmm. Tadi gede cilik kon iki duwe duwe persoalan ya. Persoalan. Lah eh, iku malu, apa iku? Persoalan. Lah iya, persoalan. Atus iki apa ya apa iki? Niki kula sithik kathah niku kula niki kelangan. Hmm? kelangan. Sik sik tak sik tak. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono omong. Soale mboten ten cendelone. Eh, sik ana persoalan ya apa? Kelangan. Nggih. Apa sing ilang iku? Pun sewek. Oh, sewek ya. Sewek kali. Hmm. Tapi sing nyolong pun jelas ngaku. Lho, wis jelas. Hmm, pun. Dadi sing nyolong wis ngaku. Tertangkap basah. Lho, wis seru arek iki kon. Hmm, pun. Susur. <laughs> Iku lho umur. Ngarani semur. <laughs> lo ojo buku ya kau dipakai dupo ini lo hmm aku ingin ngomong apa kan sundur aduh aku ingin bangun sepur <laughs> syukur syukur hmm. jadi anak sing nyolong sanjo nah ini tiap-tiap laporan kudu tak citep lo ya kalau buku kalau buku kudu dicatat kudu tak catat nek secara ngomong ae secara lesan hmm. bisa diulangi bisa ditambah dikurangi tapi kalau dicatat gak iso nggih nggih nah, ya nggih saiki kon tak takon lho ngomong sikinal ya nggih Pak sebab aku roh jenengmu mbok menawa nama samaran sok ngerti ya tak takon iki kon <clears throat> jenengmu sapa nawar. omamu enggo endi ah. wis lho kok plak-plak ya takon iki oh arek kok tak jejek rongkongmu lu kayak kon bu marek kok buke lah bener omamu enggu endi coro pundi bu coro gonku tak kon endi lah saiki ndek endi ndek ya kan ndek ya ayo omamu ndek endi Tandis kidul gang luru nomor petang puluh wolu. Munawar ini arep opo. Opo opo arep. Nek munawar opo opo arep. aku gak uman lho prek kok cek gerangsang kok niku lho ya apa sih kok niku adakno oh sampean sampean ewangi eh, mawon oh kliru omong ping bang kurang cepet oh ngene ya hmm. munawar rene ana rempelune <laughs> munawar rene ana prentulu eh? munawar rene ana metuntung <laughs> mulai ngawari rene ono pupune. ini <laughs> kok pergi lah luar kok tidak ada kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong per gawene apa ngene ono gawene apa kula repot eh ngrepotno sapa safari oh safari ya wis yes. jelas nek sapari iki maksud nyolong ya. Malah ngeten Pak Lurah. Ya apa ya apa ya apa ya. Sak derenge kula repot mriki wau safari ngumbar romo. Lho ngumbar swara. Lurahmu sapa? Lho lho lho lho lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho lho lho lho lho lho. Lurah anyar iki. Lho lho bener bener basman. Masalah yo kadang ono sing ngerti. Bener wong e meneng. Iya iya iya. Muring-muring elek. Masalah iya iya iya. Mangan kroso damen. Kok tak culak mripatmu kan kok adakno Kene ku kesan jarang kepang ta iki? Ngoten sapi ini lu mangan dam. Lah ya sapi iku lak ngono. Wah, ora iku Sapi nek kadung murang murid. Lah, cek wedi, cek wedi kanan cek wedi. Tak safari. Lho, lah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya, iya, iya, iya, iya. Ojo Pak, Pak Lurah Baseman siji loro. Iya. Jeren 20. Masalah kerek. Cokote kupinge kene. Kan lak gak di kuping kok dicokot. <laughs> Ya apa rek? Safari iki lho. Nek ngono jelas terang terwaca. Lah, nggo gasu turu. Apa dikira laku gak wani wong? Oh nek ngoten Pak Lurah ning minangka asu. Oh tak oh, tak jejek gegeremu kan kok. Kedelunget kon. <laughs> Sapari sawangane lo lo lo bok bok bok. <laughs> Mengenge kok jaran bidan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo nang sapari. Nek gak tak rambungi. nek gak tak urus tambah suwe tambah dotro. Lho, kampung rusak. Iya. Perlu kok sampean. Lah, perlu nih sampean putus sinten mriki. Ayo ana wis, monggo. Ayo. kapan nih Chan? loro tak dol tak rupokno dhuwit payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kinta. <laughs> Loh, male tor. Tapi gak apa-apa, wong parang colongan ngires tak gawe selametan supaya aku iki selamat gak alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen ini. Iki tumpeng wis ana, jajan pasar wis ana. kari tuku kembang ambek golek menyan terus mampir nang tonggo tonggo, perlu tak undang ah budal ah Riri, Riri, Riri, Riri. Sapari. Loh, enak tumpeng rek. Wadah kita tepak iki kok. Tumpeng kuat deh temen. Kita incengi wak opo ae. Iwak opo ae? Yo, iwak pete ada no. Tuh, kati lapar ini. Ini loh, dia. iki? Aduh. Kok lapar iki? Jo. Lah, tanganmu ku sik mamile. Kok apa? Hmm, oh, nang gonmu kon gak ono. Nah, iki mang aku mrene ati nyile aku. Wadah <laughs> nyile ondo ta nyile ondo. Nyile ondo. Lah, apa nyile tanganmu kok operasi tumpeng iki. Soale tak delok kok ono apa? barang wungkul <laughs> iya aku apa selamatan oh selamatan dong jangan ini undang awakmu ya aku mau seru eh ono ulune petik kenter nduk kali tak turut, tak turut, tak tak nduk kene cita niku uang tak luak kau niku kau bisa ngurut wulu terus iki apa anu nih nyelamati betonmu dah iya supaya selamat Saiki, tumpengi, tumpeng iki wis tak pasaran awakmu sing ujugno ah ah tukang ujugno aku tak undang undang lah masuk akal kari eh Wong loro ae golekno sing loro-loro titik. Loro sing loro-loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta. Dadi kok pasaran aku ah? Iya. Wis ndang ndang, tau ndang ndang. Ndang ndang. Wis di pasaran no gampang. Kene, Pak. Iki mang oh, sapa? Ayo. Iki sama lho ya. Iki ngurus sing sama. Lho, monggo monggo. Lho, <clears throat> Pak Lurah. Lho, kon lho. Nggih kali. Oh, pak. Wis menawar. Iya lah. Hmm, ngerti kon tekaku Ngerti kenduren. Ora apa. Aku rene ape ngurus safari. Oh, persoalan Sapari pun dipasrahkan kula. Loh, kon sing ngurus ya? Sapari mbok nenten, sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Di sana kon ya? Nggih. So, oh. Urusan apa? Tumpeng. Loh, tumpeng ya, sekarang itu War, boleh urusan tumpeng ya, ngasih kan Iwan. Oh, Hei, kan, kan lo tak tunjuk dulu lo. Ojo peringin kan Urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan-urusan nek garo takono ta. Apa? Sapari iki duwe persoalan karo aku. Ya apa? Lho, wong mari nyolong sewek kok. Sewek? Iya. Karo lelek tumpeng ya pasrah mbak aku. Ayo mulai, ayo mulai. Ojo ngawur ae kon Lho niku lho, Sapari. Lho, iya lho. Ayo. Bar. Mau ngejak lurah. Iya, aku mau maling wis. Hmm, Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku ini? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Eh? Mulai cilik apik ulun. Kata tau elek arek kene apik terus ini. Pak Lurah iki bolon ndu. Kula tolo ya Pak niku. Lah oh, sampean ngedokaken. Sebab ngene nek lu pelapurane Munawar. Nggih. Kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan ndak tangan puret. Lho, puret tangan ini ndak. Mati apa? Mati ndak kon iki? Lah ora iki bingung ada Bengong ya, si aku gak bengong ngurus urusan Munawar. Nene, urusan iki. Nggih. Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon. Nah, kalau ngaku ini persoalan apa? Persoalan yang ini. Kon cari nyolong sewe bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean selaku lurah nggih. Iya. Napa sampean nek dicoklok dadi lurah? Sri sabari. Sri. Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean. Oleh oh, diancam Iya iya iya. Sampean kok ndarani kula kula nyolong sewek niku. Hmm. Napa sampean semerap ya, Mbak? Karo. Boten semerap? Iya. Lah kok sampean percaya laporan Munawar? Iya, apa percaya, Mas? Masalah. Tegas mah tau. Oh, kok tegas tegas tegas soal kau niku, tak mau seneng ya tegas tegas soal kau niku. Terus mau nawar ngomong nopo kali sampean? Mau nawar nyolong, nek kon nyolong. Kau oh, <laughs> mau nawar nyolong. Kon nyolong kese. <laughs> Iki lo, kon mau nawar ngomong nek kon nyolong bebek. <laughs> Iku becak. Kon nyolong cewek. Cewek. Iya. Ngomong ngoten cok. Iya. Ngoten ngomong nopo nopo. Iya. Baru, baru bau Pak Lurah. Nyolong nggak kon? Eh? Lu pringin. Kan tak narik iki. Kuwi lah sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, nggih, gak perlu akake omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan. Wong durung persoalan meningkat ke atas. Nah, kan iki beso. Balik no. Persoalan tetap persoalan. Iya. Rene kula niki gak ada kajat bengi niki kula niki selametan. Hmm. Nggih. Iya, iya. Monggo sampean kali Kartolo nak seni selametan dino niki. Iyalah. Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali mun awak. Sing penting oh, rezeki. Rezeki. Oh, uh, ya wis ngono. Lho, lho, anu wis ngono. Iki urus perkara kae urus. Eh, rungokno. Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kau dalam kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya? Iki lurah bajo. Aku ngomongi ringekno. Ojo, kupingmu njebobok tapi gak krungu ngerti ya. Oh, oh, oh. Niki enten rejeki nggih. Kadang sing kula undang niki kartolo kali sampean. Iya iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhe. Iya. iya. Lho ngeten iki Walurah, enten tumpeng jange kula saduki sekara <laughs> omonganmu. Aja kon reken, sabar ae, sabar ojo, kon reken. Sing penting, sing penting rejeki. Selamatan. Ayolah. Tak pasrah nekon lah. Halo, enak. Pun kalau orang ya. Iya iya iya. Niki kajate engkang sederet safari, engkang dinten niki, engkang. Lo lo lo lo. Engkang nyelam. Bahkan engkang lo. Bahkan engkang yuyu kangkang ngono. Kok kakan engkang kono iku? Kok kerumuku kula kok hengkang. Hmm. Kok kono iku? Deret deret sedaya. Iya iya iya. Niki kajate safari nggih, hmm, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. <laughs> Yo. Niki genang ya teniki sing dikroyok ya pecelakane cangkem jebul gak iso lah lek dodolan dikroyok wong lak ah. dilari oh iya iya iya ada rezekine selametane sapare iku disekseni cinten pitu pekenan <laughs> bisa apa cilo nyak sedi oh cinten pitu pekenan gangsal sederek sapari dinten iki dewa bakul arloji lho sebabnya apa tangi dur nyaur lah buka rahasia kon iki lho ingkang diweruhi jarek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu oh kaya to ingkang awang-awang kados to iya manuk dali oleh atuh apolo atuh Montor mulu layangan pedot lan ingkang wonten sak lebeti toyo lah iku apa iku kados to lele hmm. kados to iwak kutuk kados to wergul pelut Kok oh, sing gak ya apa sih omongan iki, Rek? Hmm. Niku pun eh. ditakoni niku pun dianggap wali dene. Oh, iya. katutne iwak sili. Iya, wis gampang. Niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari. Iya, iya, iya. Enten pitik wongkul. Lah, wongkul lan gajah wongkul. <laughs> Sepur wongkul. Sampai nang opo sih? Oh, mau kok ya wis tak kaya ta. Mau kok ya wak joyo. Ora. <laughs> niki enten sego golong amroi wong golong-golong lah kados to Banji Sarif <laughs> apa Haji Sarif kok apa ngaji baris Banji Sarif kados to Haji Baris lah kontol miberan wong nebang wis aja lali lah tentara latihan niki enten jenang menir ingkang diuroi nyonya menir air mancur pil kita lan pil lampu iki jeneng Kartolo iki Lan iki enten jajan pasar ingkang diweroi Pasar Wonokromo. Hmm. pasar Pabean, Pasar Tuliran penitipan sepeda. Kamu ini musim tuh gak karu karuan ya? Pungkasannya nang larangan barang ini. Niki entan jeneng dedek, engkang diuroi, nge, bebek, banyak, babi, lanjaran. Iya, iya, jaran nang dedek. Ngerti ya? Lani kenten jeneng pasar, eh, jeneng apa? jenang abang engkang diweruhi Bank Indonesia, Bank Kredit, Bank Pasar, Bank Sami Unlan, Bank Kuasa. Bank keliling. Bisa ngojem nanti gak loh. Mugi-mugi sedaya menikah dipun trami lan sederek sapari Nggih, jembaro kubure Pak. Yo lho, yo gok gok jembaro kubur. Dipun rewangi ndonga sak ndrene ati. Iya. Darah, darah. Niki ojo pak kentak kademen. Kok sampean grogoh ngoten? Aku katut. Katut goblok Wis iso dungo ya apa? Wis iki wis ya, wis ayo padha. Hmm, hmm. padha dibagi seroyan, seroyan. Kene yang kene. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak bagian gak apa-apa wis tak pek dhewe ya, Pak Dono. Wis dibak dhewe. Wis saiki wis sak jure wis ya apa? Sing ngene lho. Iya wis. Wis sakjane ngono. Iya, napa ora? Nah, niki tas pun di balura? Lurah. lakon, maling sapa ae? Ayo, siji kula maling. Ha, ah, nomor loro. Kartolo. Ah. Lho, kapan aku nyolong? Eh, Eh, lali oh karo isin lali ya ah, kon ono lho lho lho lho oh, enggak tahu adakno apa kon niku kon nomor loro ah, nomor telu sapa nomor telu munawar lho bagus kelakuanmu ya apa sih kon niku nek ngono jelas iki maling berteriak pencuri kamu ngerti ya lho kon niku warna eh. gak apa-apa kok dibeber nang mburi model-model aku nono ayo eh. ayo ya apa sih iki eh Ojo oh, sampak pun gak aku. Ayo nomor Nomor papat Pak Lurah. Atuh. Sik sik sik sik. Oh, lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut paut no kon anggap aku maling maling opo aku. Mboten peduli sebab sampean niku melok bareng colongan. Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarang di Pak Lurah ya. Ya opo oh, sik pengen nyokot nang aku sik rek. Ah, iki sampean putus sih. Ah, nek nek sampean Pak Lurah. Ah, nek jelas maling papat ya. Nggih. Negara-negara hukum, siapa salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Ah, ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabe kok nyakot Kartolo munawar kali sampean? Dasare, dasare. Sewek niki mboten kula simpen. Ah, kula dol payu sepuluh ewu iya aduh sewek ini kumbatin kulo guna kenapa-napa kulo damai selamat selamatan eh tumpeng iki ta nah tumpeng iki tumpeng colongan iki tak balik no balik no ya tak balik no meneh-meneh tak lironi. nih kak gak iso wong kong sing berkata ke oh cokok balik no lo berkatmu tikel teng tengah luar ini. Ya keliru juga mau apa? Selamat tak kemen isi. Yes, jelas ya. Yes. Tapi kau selamat tengah bareng colongan. Yes. Sopo sih melok mangan berkati berarti melok tersangkut nyolong ya. Yes. Jelas. adili tak adil deso. Yes. Waktu kepala desa ya. Yes. Ah, nomor siji maling safari berangkat. Yes. Berangkat polisi. Rasak no kok. Apa? Si nom tangan itu. Apok, Wong urut tangan itu tuh temen elek kau bayang kulit goblok. Hah. Ah, nomor loro mm, kartolo berangkat kon. Iya, kok oh. mangane Ganteng ganteng nyerongan, kemangan mangan kon nek eh. Nomor telu Munawar berangkat asai to kantor polisi. <laughs> nomor siji berangkat, nomor loro berangkat, nomor telu berangkat, nomor papat aku dhewe. <laughs>